kasetari frango eh, uh, urbildu da, eta jonantzaren sustenguz, berroita bat pertsona, irudi nahiko azkarra, burian uh, be, be, berrikitan, eh, uh, ukandugun, ukandiren berriak beraz jonantzaren kasuari buruz, azken finean agertu dela beraz jonantzaren gorpua, eta urian hor, ba alako deial, deialdi bat plazaratu dute, kaianak izan derea erantzunak nahi ditugu, gaianakiz prokuradorea beraz, argita garri salatu dute Espainia eta Frantziaren joko zikina, nolaz posible da urte bat berantago jon antzaren gorpua bapatez agertzea, salatu dute amarre egunez torturatua izan dela eta gero urte batez atxikia izan dela, hori ezin ulektua da kontradikziozko gauzak uh, plazaratzen dituztela, ez dutela sekulan sinetxiko ofizialki plazaratzen dutena frantses eta espainiol estadoak, horrean, Beste elementu nahiko iruna, astelenean autopsia eginen tolosan, Azpirpan ospitalean, eta hor, ez dute usten uh, konfiantzazko mediku bat uh, eh, urbiltzera. Hori, uh, eh, ahunt, beren artean eginen dute, eta egiten dute argitan garbi jonantzako kolektibokoak, ez dugu sekulan onartuko ofizialki autopsia unek ekariko duen ordean. Hori, argitan garbi azpimarratu dute, Sarkozy zapatero haipatu dute, horiek direla erantzunkizuna dutena nagusiki, eta bestalde Barne Ministroak, Espainia aldetik eh, Rubalkaba eta garaian eh, Barne Ministroa zen Marri, argita garbi salatzen dituzte, erantzunan nahi ez galderak, galdera frango badirela, erantzunan nahi argita garbi erakusten du eh, joko horrek eh, ilun, iluna ahundi bat duela ferauntan, eh, deialdi bat zabaltzen dute apilidaren amazazpian, manifestaldi erraldoi baten egitera, doniban baneloitzunen, hain ere, Aliomari hango autetxia baita, eta argitagarri galetzen dute aliomagiren eh, demisioa, ordan eh, nahiko prentzaurreko ba, bortitza izan da, eh? argitagarri itzegin baitute, eh, jende frango urbildu da erran bezala, Uh, pixka bat, uh, ba, urte batez, eh, izan diren gora berak aipatu dituzte, uh, prentxan agertu dena, garan, frantxez uh, uh, kaianakiz prokuradoreak eraman uh, inkesta eta berak egin agerraldiak ez dutela bat ere loturarik izaiten al gertakariekin, bo, Arri apaso bat zindute eta argita garbi hor ziren salatzeko uh, joko zikina deitzen dutena, Espainia eta Frantziak eramaiten dutena. Hmm. Bai, eta jokin agian galdera bat, ikertuko dituzte bide juridiko edo salaketa egin dute erranduk, bena beste bideik ikertuko dieia? Hala, ordean, hori egan dute, eh, galdera, pausatu diegu, uh, bai, nola inen duzu erdan, ba, behar dute, untxaz tektu, eh, diren elementuak, abokatek ere ginen dute prentsaureko bat, joan abokatek, eta ordean, uh, be, argita garri, galdera bat uh, iten dute, erraiten dute, uh, joan antza, beraz, uh, dela, baina ez dute usten bere gufua ikusten, alde batetik erraiten dute ez duela markarik, nola zerraiten dute joan antzak ez duela markarik, eta aldi beren, erraiten dute, gurpua sobera handeatua dela, Ba, Alako pundu ilunak nahi aztertu, juridikoki badute eh, lan askia ungi eramaiteko, ordan ondoko egunetan eh, beren artean ikusiko duten nola eraman, argi dena da, eh, seur dena da abokatek, eh, jonantzaren abokatek, prentsaurreko bat zinen dutela, eta afera, segituko dutela, bestalde, horretara dute dituzte, eh, beste desagertzeak, eh, ez dela bakarik jonantzaren kasua, euskal afera untan, eta badirela beste desagertzeak sekulan argituak izan ez direnak, ordan hortan dira momentuko, nahi izan dute golpea handi bat egin, erraldoi bat, ikusiko bai eh, komunikabidek nola zabaltzen duten berria.